facile perdi peson dormante. Malgrau multai diversai dietoi, de malaltai quantoi da carbonhidratoi ca da grasso, gis ston epoca nutrajo, cae simpla nuligo de vesper mangio. La oftezzo de malsaniga tro peso monscale plialtigias. De jaroi onis cias, che mal pli da dormo, pli ofte cun ligigias, cun pli grandigio de la peso. Usonais ciencistoi nun pruvis en experimento proxima alla practico. Unu como du horoi da pli da dormo, conducas ce test personoi, al ducent septec kilocalorioi mal pli da energia al preno en tago. Existas bonae indicoi pritio, che regule mal pli da sep horoi da dormo e nocto, cun ligigias cun negativai efficoi pri la sano. Precipe oni pli cae pli reconas che ne suffice da dormo estas grava risco factoro por gras corpezzo. Ali flanque restis gis nun mal clare, ciula pli longigo de la dormo dauro povas esti efficas strategio por la prevento de gras corpezzo au por reductado de peso, scribis la autoroi de la Universitato de Chicago en faca periodajo de la Usona Curacista Associo. La studajo appartenas alla actuale de curacistoi plei ofte legatai scienzai prilumigoi. La scienzistoi plenumis inter novembro de la jaro 2004 cae fine de octobro 2012 studagion cun octec test personoi. Quardec unu el ili estis viroi. Ciui partoprenantoi habis tropezon cun corpa mas indizo como i inter dudec quin cae dudec nau como nau. Como I de pli ol tridec estas considerata kiel gras corpezzo. La parto prenanto e cun la averagia agio de dudecnau como occhiaroi dormis normal case dum mal pli ol ses como quin horoi en nocto. En la clinica studo, la duono de la gruppo estis instigata per consilado cae lau mesura agado por dorm higieno, atingi en nocto laueble hoc como quin horoin da dormo. Peso, al preno de energio, energi consumo, cae tiel plu, estis zorgeme controlatai per technicae rimedoi. La samo validis por la prescribita dormo d'auro. Montrigis iena resuma resulto. La gruppo cun plida dormo, montris signifan reducton de la alpreno de energio, minus ducent septec kilocalorioin en tago, compare alla control gruppo. Evidente, plida dormo premsas la appetiton, char dum la prilumiga studo, oni compreneble resignis pri dietoi. Iam regule etai shangioi en la alpreno de calorioi, cae compreneble ancao en la consumo de calorioi, ie longa vido signife efficas alla corpa peso. La autoroi de la usona studagio portio mencias scienzain observoin, lau ciui la alpreno de energio en tago, ie cent kilocalorioi pli, conducas ene de tri jaroi, al pli altigio de la peso, ie quar como quin kilogrammoi.